أحزان قلبي لا تزود حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي Pitaju te o duši, reci šta je duša, samo gospodar moj zna, a vama je dato أحزان قلبي Uspjet će samo onaj je očisti A bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi Misle ljudi da će zaraditi kurije tek tako, a da neće se morati suzdržavati, da neće morati biti saburljivi na dunjaluku.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 Zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu da postoje različita srca kao što je opisao uzvišeni Allah da postoje različite duše Tako nas je uzvišeni Allah obavijestio da postoji srce, srce munafika, srce u kome se nalazi bolest sumnje, kako kaže uzvišeni Allah dželle šanu bi kulubihim marad fezadahum Allahu meroba. U njihovim srcima se nalazi bolest, pa im Allah subhanu wa ta'ala povećaju što bolest. Kažu komentatori između ostalog, imam i qatade, da se ovdje podrazumija pod bolešću bolest sumnje a to je da mu nafici u svojim srcima nose bolest sumnje koja znači 50% 50% 50% vjerovanja 50% nevjerovanja oni su tu na granici ne znaju da li u istinu postoji Allah ili ne postoji nisu sigurni da li ima džennet da li ima džahennem i to je ono što se zove ešek sumnja, a to je gdje postojanje i nepostojanje jeste popola 50%, 50%. Također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nas je obavijestio da postoji i druga vrsta srca, srca vjernika koje je uzvišeni Allah je zašajno opisao Jaume la jenfeo malu wala banuna illa man ete Allahe bi kalbin salim. Da toga dana, na sudnjem danu, doći će oni vjernici sa čistim srcima, toga dana kada neće koristiti niti imetak, niti sinovi, osim onaj ko dođe sa čistim srcem. Pogledajte, draga braćo, ovdje uzvišeni Allah opisao srca vjernika da su ona selim, što označava da su ona čista, spašena i upotribljeni oblik, kao što je El Alim, što označava ovaj oblik da su ona ispunjena čistoćom, potpuno čista, da je osobina čistoće preovladala i zavladala njihovim srcem. Ispunila je svu njihovu dušu i svo njihovo srce. Kao takvi oni su došli Allahu subhanahu wa ta'ala i toga dana ova čistoća u njihovim srcima će koristiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu učenjanci, ovo srce jeste srce koje je ispunjeno teuhidom, vjerovanjem u Allaha subhanahu wa ta'ala, srce koje je potpuno čisto od širka Allahu jalla še'nu ovo srce je potpuno se oslonilo na Allaha bilo je potpuno ubijeđeno u postojanje Allaha u istinitost svega onoga što je obavijestio Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kao što nas je obavijestio Hudejfe ibn Ljeman radi Allahu ta'ala anhu da postoji i mrtvo srce a to je srce nevjernika oni za koje Allah subhanu wa ta'ala kaže وقالوا قلوبنا غُلْفٌ koji su rekli naša srca jesu gulf zapečaćena kao koverta u kojoj se nalazi pismo i koje je zatvoreno i zapečaćeno tako da iz nje ne može ništa izaći niti ući svaka srca uzvišeni Allah je zapečatio sa njihovim kuprom i njihovim nevjerovanjem i to je ono što uzvišeni Allah kaže Allahu ala kulubihim da uzvišeni Allah zapečatio njihova srca I imate još četvrtu vrstu srca, također koji je spomenuo Huzayfa ibn Ljeman, radi Allahu ta'ala anhu, koji kaže da postoji četvrta vrsta srca koje označava čovjeka koji je vjernik, ali koji čini grijehe, u čijem srcu se nalazi neka osobina licemira, ali to nije licemire koji čovjeka izvodi iz vjeri. I on čineći velike grijehe, ili nekad uradi neku od osobinu munafika u njegovom srcu se pomiješa osobine vjernika i osobine munafika i kaže Hudejfe radi Allahu ta'ala anhu ako prevlada osobine vjernika Allah subhanahu wa ta'ala upiše njegovo srce od vjernika ako prevlada osobine munafika Allah subhanahu upiše ga od munafika ovako srce draga braćo i sestre opisao je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu ili kao što smo vidjeli ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam s druge strane imamo opis duše draga braćo gdje imamo polemiku među islamskim učenjacima po pitanju srca i po pitanju duše ali se jasno vidi da uzvišeni Allah šenu, dijeli dušu na tri vrste ne znači to da postoji tri duše u čovjeku ne nego da duša prelazi u druge osobine i zadobija jednu od osobina koju uzvišen je Allah Želešenu opisao. Tako nas je Allah Želešenu obavijestio da postoji duša, duša sa kojom je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Opisao je Allah Želešanu u Kur'anu Ja jetuhan nefsul mutma'inna irđi'i ila rabbiki radijetem mardije o smirena dušo. Tako je Allah Želešanu nazvao duša koja je ispoštovala fardove i važibe i klonila se harama i koja je stekla zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala i na ovakav način je zaslužila da je Allah subhanahu wa ta'ala prozove prilikom izlaska i napuštanja tijela a znamo da duša dok je u tijelu u većini slučajeva u šerijatu se naziva nefsom a kada izađe iz tijela u tekstovima šerijata se naziva ruhom imamo dušu koju je Allah subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu u suri Jusuf prema riječima žene koja je zavodila Jusufa alaihi salam koja je rekla inna nefse l'ammaratum bisu da je duša ta koja je sklona da navodi čovjeka i nagovara ga na loše što znači da svaka duša draga braću i sestre ima u sebi osobine da griješi i da nagovara čovjeka na zlo i da ga navodi da slijedi svoje strasti, a da ostavi Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru ili da ostavi Allahu subhanahu wa ta'ala naredbe. I to je ono što se jasno može vidjeti iz kuranskih ajeta gdje kaže uzvišeni Allah fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kada u pitanju duša koju čovjek nosi u svojim prsima da Allah lišanu kaže da je nadahnuo dušu i dao joj sklonost da bude sklona ka griješenju, ali isto tako da bude sklona i ka bogobojaznosti. I onda uzvišen Allah rečanu kaže kad aflaha men zekjaha wa kad habe men desaha da je uspio onaj ko očisti svoju dušu a s druge strane propao je u svakom pogledu propao onaj ko uprlja svoju dušu. I došlo je u tekstovima draga braćo sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u hadithu Bera ibn Aziba radi Allahu ta'ala anhu koji opisuje moment izlaska duše iz tijela da meleki nazivaju dušu nevjernika da je ona habisa da je prljava pokvarena smrdljiva duša ovako vidimo iz tekstova Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jedan termin koji se zove srce a s druge strane vidimo termin koji se zove duša stvarni odnos srca i duše i mjesto njegovog, draga braćo, je polemika među islamskim učenjacima, ali najbolje je da čovjek zastane tamo gdje je zastao Kur'an ili sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I mi ne želimo da na ovom našem predavanju govorimo oko toga. Nego želimo, draga braćo, da posvetimo ovo naše predavanje pitanju kako očistiti svoju dušu. Kako čovjek da bude od onih koji je uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala opisao sa pobjedom. Sa pobjedom i na dunjaluku i na ahiretu. Kada flaha men zakjaha. Uspio je i pobjedio je. I spašen je onaj ko bude i očistio. Da vidimo, draga braćo i sestre, kako očistiti svoju dušu. Znajte da bolest u ljudskom srcu biva na jedan od dva načina. Jedna od tih bolesti jeste bolest strasti. I ovo je ta potreba u svakoj duši da čini grijeh, sklonost u čovjekovoj duši da bude nepokorna prema Allahu subhanu wa ta'ala i da sklijedi svoje strasti i da daje prednost svome viđenju i svome nahođenju nad sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nad Kur'anom, odnosno jednom riječju, nad šerijatom. Zato uzvišen je Allah za zašenu je obećao džennet, obećao džennet onome ko bude spriječio onome ko bude spriječio i sustegnuo svoju dušu, ovu dušu koja ima potrebu za griješenjem. Obećao je Allah subhanahu wa ta'ala džennet kao nagradu za taj trud, za to suzdržavanje i za to spričavanje svoje duše od harama koji su posljedica želje i strasti i bolesti ove u ljudskim srcima. I to je ono što je uzvišeni Allah obavijestio u suri Al-Ahzab gdje je naredio ženama poslanika da ne zavijaju svojim glasovima da ne bi pobudile strast da ne bi pobudile strast kod onih ljudi u čim se srcima ona nalazi kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض i nemojte uljepšavati svoje glasove da na taj način ne bi pobudili strast oni ljudi u čim srcima se ona nalazi. Što jasno upućuje, draga braćo, da ova bolest, bolest strasti, nalazi se u ljudskim srcima. I čovjek mora je sprečavati i suzbijati i mora voditi računa o njoj da bi dobio nagradu džennet koju uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala obećao za one koji ih suzbijaju. Zato ćemo se zadržati posebno na tome da vidimo, draga braćo, kako čovjek da se suzdrži od griješenja koji su produkt poticaja iz ljudskih duša, odnosno iz strasti koja se nalazi u srcima ljudi. Dragi brate i sestro, kada dođe kod čovjeka strast ili ta bolest, želja da uradi haram, treba da znaš da na prvom mjestu moraš se sjetiti ogromne nagrade koje uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala odredio onome ko bude slijedio njegovu uputu a s druge strane ko se bude suzdržao od ovih grijeha. Druga stvar koju moraš da preuzmeš kod sebe praktično jeste da udaljiš svako sredstvo koje bi te moglo odvesti do harama. Treba da znaš jedno od najvećih i najjačih sredstava preko koji čovjek čini grije jesu njegove oči. Jer kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadithu koga bilježi Ahmed u svome musnedu da šeitan gađa svojim strelicama ili ćeš ih izbjeći spustivši pogled kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم reci vjernicima neka spuste poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja. Ovako, na tebi je obaveza da ovo sredstvo koje se zove oči spriječiš i da spustiš pogled od ovih strelica koji šeitan baca. ili da skreneš pogled desno ili lijevo, dragi brati i sestro, da na takav način izbjegneš tu putanju strelice koju šeitan baca. Jer nema sumnje, kako kaže jedan od islamskih učenjaka, nema sumnje kada staviš psu meso koji je gladan, šta će se desiti iza toga? Jedini metod, jedino rješenje u tom slučaju jeste da skreneš mu pogled ili da udaljiš od njega meso. Zato je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala naredi udaljavanje i usklanjanje draga braćo, udaljavanje od, od sebe svega onoga što bi te moglo dovesti da padneš u haram. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Nemojte se približavati bludu. I ovo se odnosi zabrana na sve harame općenito. Draga braćo, čovjek ne smije sebe dovoditi u situaciju takvu gdje bi mogao da učini haram ne samo bluda, bilo koju drugu vrstu harama. Ovo je neophodno, draga braćo, da napomenimo u vremenu ove fitne gdje svakodnevno gomilamo harame na svoja srca preko oči u naših gledajući harame na ulicama koji su možda postale danas manji problem u odnosu što se dešava u našim kućama gdje gledamo televiziju gledamo scene draga braćo i sestre ko uzvišenje Allah subhanu wa ta'ala zabranio I tako čovjek vremenom postane gluh, natovari se na njegovo srce velike hrđe i onda, kako kaže, draga braće, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, za osobine munafika, pogledajte, al munafikune wal munafikatu ba'duhu min ba'd, da su munafiti munafikinje jedni od drugih, koja je prva i najprisnija njihova osobina, ja'murune bil munkeri, wa yanhauna 'anil ma'ruf oni naređuju zlo, a sprečavaju dobro. Zato zbog njihovih hrđa i njihovi okorjeli srca koja nose u svojim prsima, koja je posljedica grijeha koje su natovarili na svoja srca, draga braćo, oni ne vide više dobro dobrim, niti vide zlo zlim. Kod njih postaje dobro zlo, a zlo postaje dobro. Moralno postaje nemoralno, nemoralno, moralno postaje, draga braćo, u očima ovakvih ljudi sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam novotarijom, stvar koja je nova jer su odrasli na običajima koji nisu vidjeli prije a s druge strane, draga braćo stvari koji nemaju osnova nikakve u vjeri postaje sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam a nije ništa drugo, draga braćo, to nego zbog ovakvog srca koji nosi ljudi u svojim prsima treća stvar koju trebaš da znaš prilikom isprečavanja harama pred tvojim očima jeste, dragi brate i sestro, da se sjetiš ogromni nagrade koje uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala obeća onome ko bude se sustegnuo od harama radi Allaha subhanahu wa ta'ala koji uzvišen je Allah da lešenu obećao u žennetu za vjernike mislili ljudi da će zaraditi hurije tek tako a da neće se morati suzdržavati da neće morati biti saburljivi na dunjaluku? Misle li ljudi će zadobiti džennet čije prostranstvo je kao nebesa i zemlja, a da se ne bude prisjetio prilikom tog pogleda koji dođe od strane njegove strasti koja se nalazi u njegovim prsima, da ne bude morao da se strpi. Zato, dragi brati i sestro, moraš da se sjetiš ovi nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, Kaže Ibn Qayyim, rahimahullah, pogledajte kralja životinja, koji se zove kako? Lav. Neće lav nikada dođi da pije vodu sa onoga mjesta, sa one vode gdje je došlo mnogo pasa. Zašto? Zato što mu je ispod niženja da se spusti na takav nivo i da pije vodu gdje je došlo desetak pasa da piju zajedno sa njim. Zato što je lav kralj životinja. Tako je vjernik koji vjeruje Allaha i vjernica koji vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala draga braćo daleko iznad tih poriva daleko iznad te bijede i poniženja u kojem ljudi žive ta jedna žena koja se pojavljuje na televiziji svaki dan mislite li da čovjek treba biti budala da se spusti na takav jedan nivo i da sebi dozvoli da gleda onu ženu koju su možda stotine muškaraca prije njega gledali, zato obaveza čovjeku vjerniku jeste da bude visoko iznad tih stvari i da svati bijedu i poniženje u kojim ti ljudi žive i da nijukom slučaju ne dozvoli sutra da se spusti na takav jedan nivo i da pogleda nešto što je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i da se sjeti ovog poniženja i ove bijede koju nosi sa sobom ta žena ili s druge strane taj muškarac. I također spominje primjer da čovjek nikada neće jesti hranu draga braću i sestre na kojoj je došlo mnogo muha. A vi znate na što se sakupljaju muhe. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول čovjek mora da se sjeti veličine Allaha subhanahu wa ta'ala u ovakvim situacijama da bi njegovo srce ostalo čisto jer treba da zna ako ti njega ne vidiš da on Allah subhanahu wa ta'ala tebe vidi treba da se sjetiš dragi brate i sestro da tvoj ibadet da tvoj ibadet, tvoje obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala mora biti zasnovano iz ljubavi prema Allahu Želešenu. Pogledajte, mora biti zasnovano iz ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ali isto tako i tvoje ostavljanje harama i tvoje ostavljanje griha mora biti zasnovano također na ljubavi. I to je definicija ibadeta i to je jedan od ruknova ibadeta. Sjeti se mnogobrojnih blagodati koje uzvišenje Allah subhanu wa ta'ala učinio prema tebi i živiš u njegovim blagodatima a s druge strane da mu griješiš sjeti se kazne koju uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala može poslati na tebe u momentu dok prljaš svoje srce dragi brate i sestro zar ne znaš da je mnogo ljudi preselilo u momentu dok griješilo Allahu subhanu wa ta'ala prije par godina gdje je čovjek umro u momentu dok je došao da čini blud, krili su te stvari, ali Allah subhanahu wa ta'ala je ostavio jedno vrijeme da radi harame i onda kada su se najmanji nadali, Allah subhanahu wa ta'ala je poslao im smrt i osramotio ih na oči gled njihovih djece i na oči gled njihovih komšija. Ovako Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti nasilnike da rade, draga braće, ono što hoće, I u većini slučajeva Allah želešenu prljave duše i prljava srca osramoti na dunjaluku prije nego na ahiretu. Ovako čovjek mora da zna kada su pitanju harami da se mora koniti i na takav način čistiti svoje srce od njih da bi znači njegovo srce ostalo čisto. S druge strane imamo drugu vrstu bolesti koja se zove bolest sumnje koji smo malo prije spomenuli za munafike. Bolest sumnje može se nekada desiti kod vjernika koje bivaju kao vesvese, a o kojim stvarima smo mi govorili. Međutim, draga braćo i sestre, čovjek mora da se liječi od ove vrste bolesti jednim načinom, a taj način jeste znanje i ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Jeste znanje i ibadet Allahu žele še'nu. Ovako, ako čovjek bude naučavao i obučavao se o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri, ne ima sumnje da će izliječiti kod sebe ovu bolest koja se zove bolest sumnje. Bolest sumnje kod ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam najviše se pojavila draga braćo i sestre onoga momenta kada je filozofija ušla u islamsko vjerovanje onoga momenta kada je grčka filozofija dijela Platona i Aristotela i ostalih grčkih filozofa počela da se prevodi na arapski jezik a to je bilo u vremenu Haruna Rašida a nakon toga doživjela je svoj procvat u vremenu Muatesima odnosno Me'muna islamski učenjaci draga braćo zbog ove opake bolesti koja se zove filozofija i koja u ljudskim srcima pravi jednu veliku bolešinu koja zove bolest sumnje, islamski učenjaci su strogo osudili. Do te mjere, draga braćo, da ima mi šafija kaže jasno, propis, moje viđenje po pitanju onoga ko se bavi filozofijom, jeste da se stavi na magarca i da se izudara dobro papućama, da ga narod udara papućama i da se tako vodi kroz grad i da se govori ovako se treba raditi sa onim koji se bave filozofijom. S druge strane, draga braćo, kaže imam i šafija, kullu l'ulumi siva l'Qur'ani mešgala illa l'haditha wal fiha fi din. Wa dinu ma kala haddesena وما سوى ذلك وسواس الشياطين kaže imam i šafija rahmetullahi alejh po pitanju ove opake bolesti svaka nauka pazite u islamu ne govorimo mimo islama ali u islamu, u okvirima islama, jer su oni predstavili filozofiju kao nauku islama. Svaka nauka mimo Kur'ana i haditha Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam i fiqha razumijevanja Allahu i djela še'nu vjeri jeste bespotrebna nauka u islamu. A sve mimo toga jesu vesveše šeitanove. I ovako imate velike riječi i od imami Ebu Jusufa, učenika Ebu Hanife, rahmetullahi alaih, i od imami Nevovija, koji je počeo da gubi pamćenje, draga braćo, onoga momenta kada je počeo da uči kanun od Ibnu Sine, Avicene, gdje je primijetio da mu se gubi pamćenje, jer imao strašno veliku, jaku memoriju koju je počeo iznena da gubiti i onda se zapitao gdje je problem i vidio je da je problem nastao kada je počeo da izučava Avicenino dijelo poznato kao kanun. I ovako, draga braćo, islamski učenjaci su osudili bavljenje filozofijom koji je jedan od najvećih uzroka uzroka bolesti u ljudskim srcima koja se pojavljuje po pitanju vjerovanja u Allaha subhanu wa ta'ala. Onog momenta kada se krška filozofija pojavila u islamu, među islamskim znanostima, onda je došlo do problema po pitanju vjerovanja kod mnogih ljudi, po pitanju vjerovanja u Allaha subhanu wa ta'ala, u Allahova imena i svojstva, u meleke i tako dalje i tako dalje do te mjere draga braćo da je veliki broj ljudi otišao u kufr Allahu subhanahu wa ta'ala zbog filozofije jer im se pojavila ova bolest bolest sumnje preko nauke koju smo rekli koja zove filozofija da to čovjek vjernik mora da vodi računa i da zna se braniti od ovakvih sumnji koje mu se pojavlju u njegovom srcu A to, draga braćo, na prvom mjestu će riješiti taj problem i očistiti svoje srce sa Kur'anom kao Allahom subhanu wa ta'ala knjigom. I znajte, draga braćo, onog momenta kada je umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ostavio Kur'an, bilo učenje njegovo, bilo izučavanje njegovo, bilo praktikovanje u svakodnevnom životu, tog momenta, draga braćo i sestre, nastaju problemi i nastali su problemi u srcima ljudi. I kaže Osman radi Allahu anhu da su naša čista srca ne bi se zasitila od učenja Kur'ana. Pogledajte, mnogi od nas uzmu Kur'an i mogu pročiti samo jednu ili dvije stranice. Pitanje da li to mogu, draga braćo i sestre, međutim njegovo srce već ne može više da sluša Allahovu subhanu wa ta'ala knjigu. Ne može da uči Allahovu ajete. Gdje je problem? problemi da kaže Osman radijallahu ta'ala anhu da su naša srca čista ne bi se zasitila od učenja Kur'ana zamislite draga braćo ashaba zamislite tabiina i od mnogih drugih učenjaka koji su bili u prva tri stoljeća koji su znali da prouči čitavu Kur'anu tri dana do te mjere da imate predaja i za jednu noć pa čak i dva puta za jednu noć navode se predaje od velikana ovog ummeta da su znali proučiti Kur'an. I zamislite ovako u srce, koje je ispunjeno Kur'anom, druženjem sa Kur'anom, kao Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom, kako će ono izgledati, za razliku od nas, pitanje, draga braćo, zbilja koliko se mi družimo sa Kur'anom, da ne govorimo koliko ispravno učimo Kur'an, da ne govorimo s druge strane, koliko se trudimo da razumijemo Allahove subhanahu wa ta'ala propise, ona kuća u kojoj se ne uzme Kur'an, možda i po sedam dana, Kako mislite, draga braćo, da će Allah subhanahu wa ta'ala sakupiti meleke u tu kuću? Kako mislite, draga braćo, da će Allah subhanahu wa ta'ala očistiti ta srca? Mislite li da će Allah šanu, poslati nur, svjetlost u takve kuće i u takva srca? U onoj kući gdje nema druženja sa Kur'anom, kroz qiyam ul-lejl, kroz noćni namaz, draga braćo, treba da znate da je to ogroman problem. Jer kažu islamski učenjaci, između ostalih Ibn Abbas radi Allahu ta'ala anhuma da noći namaz ostavlja traga, ostavlja svjetlo na licima ljudi. Zato ćete vidjeti lica vjernika općenito da su svjetla za razliku od lica nevjernika gdje ćete vidjeti mrak na njihovim licima makako da izgledaju fizički lijepi. Allah subhanu wa ta'ala griješnicima makar bili vjernici koji se ne druže sa Kur'anom i koji krši Allahove subhanu wa ta'ala propise zatamni i otrni njihova lica i to je ono što spominju općenito za grijehe ali želimo ovim primjerima da kažemo draga braćo da veliki problem naš jeste da se veoma malo družimo sa Kur'anom skoro mi brat priča kaže par puta sam govorio bratu hajde da učimo Kur'an sjedili smo u mezidu kaže drugi put drugi put par puta na kraju više mi je bilo sti da ga postaknem da učimo Kur'an. Zato treba svaki čovjek da ispita svoje stanje sa Kur'anom. Sramota je, dragi brate i sestro, da budeš možda u grupi oni koji će biti proživljeni u hladu arša Allaha subhanu wa ta'ala na sudnjem danu, a da dođeš sa 10 ili 15 sura samo da si naučio na pamet, da nije sramota pred Allahom subhanu wa ta'ala to. Zato obaveza na svakom vjerniku na prvom mjestu jeste da nauči ispravno učiti Kur'an, a s druge strane da što više može na hivza Kur'ana na pamet, pogotovo one sure za koje je došla ogromna nagrada, to što je sura Al-Baqara, za koje je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam učite suru Baqara, jer onaj koji bude naučio na pamet neće mu moći sihirbazi ništa. Ili suru Bekare i Ali Imran, jer će one doći na sunjem danu i biti šefađije za onoga koji bude učio jeste hadis u sahih muslimu. Ovako, draga braćo, čovjek sa Kur'anom mora da čisti svoje srce. I vidjet ćete, draga braćo, da prođe i dana i mjeseci čovjek ne zaplaći na namazu. Šta mislite gdje je problem? Zamislite jednog Abu Bekra, radi Allahu ta'ala anhu, koji nije mogao da obavi namaz u džematu, kao imam, da bude, da prebudu imam kada je Allah poslanih sallahu sallam htio da ga postavi od velikog plaća. To je bilo razlog zašto Aisha radi Allahu ta'ala anha rekla poslaniku poslaniće može li neko drugi jer Ebu Bekr se ne može suzdržati od plaća. Zamislite Omera radi Allahu ta'ala anhu, koji je znao plakati. Aisha radi Allahu ta'ala anha, zastala bi kod jednog kuranskog ajeta i ponavljala ga i plakala bi, draga braćo i sestre. Međutim, u nas prođu mjeseci, možda nismo zaplakali Allahu na namazu od prošlog Ramazana, možda nismo ustali na noćni namaz od možda prošlog Ramazana, par mjeseci je prošlo, ubrzo će i novi Ramazan, a pitanje je, draga braćo, koliko se zbilja družimo sa Kur'anom kroz noći namaz ili općenito. Nema sumnje da je to sve posljedice naših grijeha koji su nagomilali na naše srce. Islamski učenjaci kada govori o uzrocima ustajanja noći namaz, je se na prvom mjestu da čovjek mora ostaviti griješenje Allahu subhanu wa ta'ala. Jer zamisli kako će se suprostaviti danas pesadu kojih svakodnevno vidimo na ulicama Jer moramo da živimo u ovakvoj sredini kakva je. Kako ćemo se suprostaviti u ovoj sredini ako ne budemo se potpomogli protiv nje sa namazom, sa ibadetom. Šta mislite zašto je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učinio vađibom Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam qiyamu lejl, noćni namaz u Mekki u prvom vremenu Islama zato što je bio ponižen Islam i zato je došla naredba za noćni namaz Pazite, da noćni namaz vađi poslaniku sallallahu alaihi wasallam, kažu islamski učenjaci zbog toga, da bi mu noćni namaz dao dovoljno snage da se može suprostaviti sutra kada ustane mušicima u Mekiju. Zato neka svaki čovjek proba samo jednu noć. Neka ustane i neka se sjeti da on možda jedan od, možda Allah sam i zna, ljudi koji se možda mogu izbrojati na prste u jednom Sarajevu gdje ima 600 ili 700 hiljada stanovnika, da je tebe Allah zašanu počastovao da u tom momentu staneš pred Allaha subhanahu wa ta'ala u tom momentu samo ti ili još par vas koji ste tako slični velika nagrada draga braćo s jedne strane a s druge strane vidjet ćete probajte vidjet ćete kako će proći taj dan sutra dan u odnosu sa međusobnim ljudima mašta da se desi draga braćo posljedice noćnog namaza na tvoje srce ostavlja traga u međusobnim konfliktima i odnosima općenito sa ljudima u tvom svakodnevnom životu Ovako, draga braću, ashabi su znali kako da se liječi. Znali su da se liječi od doće srca, koji je veliki problem. Problem ko svi u nas, draga braću. Ko svi u nas, vjerujte, da je to problem ogroman. Šta je lijek? Ako ništa, otiđi. Evo kaže Allah, poslanik sa ovoj pomiluj siroće. Pomiluj siroće, jer umekšava to srce. Ovako, Allah subhanu wa ta'ala hoće od svojih robova vjernika da budu međusobno milostivi, A kako će čovjeku ima tvrdo srce, kako će biti milostivan? Kako će biti milostivan, draga braćo? Ako je njegovo srce ogrezlo u grijehu i griješenju, a nije ga očistio Kur'anom, nije ga očistio, draga braćo, zikrom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije ga očistio zikrom. I to je jedan od načina čišćenja srca. Ne mislim na sufijski zikr. Nijukom slučaju. Nego podrazumijeva se po zikrom koji je propisan od Allaha subhanahu wa ta'ala u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ovo je ono draga braćo što su islamski učenjaci znali svoje oružje šeheh ibn Taymije draga braćo znao je ostati i to mu je bila praksa od posle sabaha ostao u mezidu i učio je zikr sve do izlaska sunca u nekim slučajima do pred samo podne od nas se ne traži da budemo šeheh u islam ibn Taymije u stvarima zikra i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala ali makar makar u onim situacijama kad nije ti nužno kad se ne žuriš zašto dragi brate i poštovana sestro da predaš selam na desnu stranu u mezidu ali i već predaješ na vratima Allah i sramote draga braćo za čovjeka i za sestru muslimanku pogotovo koji na svojim licima nosi obilježje islama koji na svojim glavama nosi hijab propis od Allaha subhanu wa ta'ala sramota je da ustaješ nakon farda i da izlaziš odma da ne činiš zikru Allahu subhanu wa ta'ala. To je sunnet Allahu poslanika, pa slijedi sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Osim Allahumme svako od nas nekad ima zbilja veliku potrebu, žuri mu se, neka izađe ako mu se zbilja žuri. Ali da izađeš i da pričaš pred međidom, ostavio si sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ostavio se ogromnu nagradu koja uzvišen je Allah, obećao za one koji budu rekli 33 puta, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar i tako dalje. Ostavio si ogromnu tu nagradu, zbog čega? I ovako, pogledajte, gomilaju se grijesi na našim srcima, a nema istih para. Nema traženja oprosta od Allaha subhanu wa ta'ala za te grijehe. Nema zikra, posjećanja na Allaha subhanu wa ta'ala, koji je lijek, draga braćo, koji je lijek. I kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anuma, da zikr Allahu subhanu wa ta'ala skida ovu hrđu sa ljudskih srca, Zato moramo povesti računa oko ovih stvari. Ibn Qajim u jednom svome dijelu navodi preko stotinu koristi zikra Allahu Đalnašanu. Gdje čovjek se prisjeća Allaha jer pogledajte to je veza između nas i Allaha Đalnašanu. U ovakvom dunjaluku i u ovakvom dunjalučkom životu pogotovo u vremenu iskušenja nama je neophodno draga braćo da imamo Allaha subhanu wa ta'ala uza se da imamo njegovu pomoć da on bude taj koji će nas pomoći gdje ćemo osjetiti te stvari u našem svakodnevnom životu ako ne bude toga draga braćo, gdje smo mi onda ali kako ćemo imati pomoć od Allaha subhanu wa ta'ala ako budemo živjeli u nemaru ako budemo živjeli u gafletu od njega ako budu naša srca ista srca kao i onih novotara kao i onih griješnika Allahu subhanu wa ta'ala zato čovjek vjerni koji slijedi sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kome uzvišen je Allah dao uputu ka ispravnom vjerovanju ispravnom svatanju Allaha ispravnom vjerovanju u džennetu džahnem i ostale stvari draga braćo najpreći je da bude on taj koji će biti čistog srca i očistiti to svoje srce i na taj način biti u vezi sa Allahom subhanahu wa ta'ala da vas Allah šanu nagradi ako smo šta pogriješili, to je od nas i od šeitana, ako neko ima šta da pita, ono nešto bilo nejasno.